nije tugiye kumarana umwanya wahariwe kino kiganiro nayo mu buhinga bw'ivyuma Arbendu wayo ni wari karatuma amajwi abashikira hiwanyu Giricushikirije Giricushikirije tudatevye rero tubashikirize amwe mwayo twabashikirije muri inondwi, amanota mirongo indwi ku majana abiri niyo yafatiwe ko n'ubushikiranganji bw'indero kugira ngo umunyeshure aronke uburenganzira bwo kujya mu gice ca kabiri c'ishure nshingiro afise amanota ijana ku majana abiri nabo bahabwa uburenganzira bwo kwinjira mu mashure afise uburaro nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji w'indero mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku muhingamo wo kuri wa gatanu Janvier Ndirahisha akamenyesha ko ku banyeshure barenga ibihumbi 92 bakoze ico kibazo abashiki ibice 63 kw'ijana bamenye ico kibazo muri politike makuru yacu yaranze inondo twarababwiye ko umugambwe CNDD ubushikiriza ko uzokwitaba amatora y'umwaka wa 2020 ariko ugasaba ko hagati aho urubuga rwa politike rwo kugururirwa bose umuvugizi w'uwo mugambwe amenyesha ko hamwe hoba intambamye zikomeye uwo mugambwe uzoca ukinjura muri ayo matora mu kiganiro kubamenyesha amakuru ku munsi wa mbere Gaspar Kobako yamenyesheje ko hamwe abanywanyi b'uwo mugambwe bototezwa ntiboroherezwe uwo mugambwe wocuva muri ayo matora tukiri mu vya politike umukuru w'inamashinga amateka yahamagariye indongozi za Ecclesia Katolika kutivanga no kuterekana aho bahagaze muri politike politike muri kino gihe uburundi bwimirije ikiringo cy’amatora hari ku munsi wa kane inyuma y'inkuka y'imisa y'umunsi mukuru wirizwa mu ijuru rya Bikira Maria imugera hariya mu ntara ya Gitega nayo urongoye inama nkuru y'abepiskopi Musenyeri Gervais Ntahondereye yashikirije ko bobo bigisha ijambo ry'Imana rudende na ryo rishingiye ku kuri nako ngo uko kuri kukaba rimwe na rimwe kubabaza mu makuru ajyanye n'isuku twarababwiye ko mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara cya bujumbura hibonekeza uducupa twa plastique bamwe mu banyagisagara bayaze na radiyo isanganiro bakaba basabye ko ikoreshwa ryamwe n'ayo macupa ryohagarikwa kuko ngo byibonekeza ko atasuku ririmo abayakoresha bobo suko babibona bakavuganya babona abafiti akamaro umushikiranganji w'uburimyi ibidukikije uburimyi n'ubworozi yamenyesheje ko imicafu yo mu bwoko bw'ubumwanya hamwe n'amacupa ya plastike yibonekeza hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura itumwa nuko abantu batarajijuka Deogide Rurema akaba yavuze ati Micafu izogera kugwa ku munsi wa kane wahariwe gukingira ibidukikije mu makuru y'ubutungane bw'inyuma y'intambara umuryango w'abanyamurenge usaba uwo ari we wese abishoboye kubafasha gushikira ubutungane ku babo barenga ijana mirongo itandatu biciwe mu gatumba muri komine mutimbuzi ku wa cumi na gatatu myandagara umwaka wa bibiri na cumi na kane umwaka wa bibiri na kane nako waserukiye uwo muryango mu birori byo kwibuka imyaka cumi n'itanu yari irangiye ubwo bwicanyi bubaye dr lazaro sebitereko akavuga ko ubutungane butubazwa leta y’u Burundi yonyine canke leta ya Kongo canke ishiramwe hasere ryari rijeje kubakingira gusa ariko ngo uwishoboye wese yofasha yo namwe muri meshi twabashikirije akanyarero ni kawe munywanyi wa radio isanganiro utunganya telefone kawe maze ushiremwe ubumwe canke amayinite uheze utwakure kuri za nimero musanzwe mumenyereye izo nazo ni 7683 mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana na mirongo itatu na gatatu mirongo irindwi na gatanu amajyana icyenda na mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo irindwi n'indwi amajyana atatu na mirongo itanu n'indwi amajyana indwi na mirongo icyenda na kabiri hariho na za telefone zisanzwe zikoreshwa za fixe ku mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatatu mirongo ine na gatatu mirongo indwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri nuko rero abaduhamagara mwibuke gutunganya agatelefone kandi mwibuke ko mutubwira izina n'aho muherereye akanyanirwanyu mungwano twirinde gusubira mungwano ngwano z'impata n'umutekano twirinde gusubira mungwano twirinde gusubira mungwano twirinde gusubira mungwano ngwano z'impata n'umutekano twirinde munywanyi wa mbere ku murongo alo agatelefone ntikamukundiye kumbura cagatunganya neza mukanya heza agaruke undi munyanya ku murongo alo alo ndabaye mwiriwe munyanya wa radiyo isanganiro muri bande mutwakuye muri hehe alo alo ni umunywanyi biraboneka yuko agatelefone katahagaze neza kumbura yicaye gatunganya ashiremo ubumwe bukwiye yongera asubire kutwakura mu buhinga bw'ibyuma banyeretse ko umunywanyi wundi ajya yageze ku murongo alo alo ndabaye mwiriwe munywanyi wa radiyo isanganiro muri bande mutwakuye muri hehe Celeste ndi mugakungwe Celeste mugakungwe Yego Neza na neza ga Celeste mugakungwe utahazo mubwira ati ni muri commune yihe n'intari yihe Ni commune Kabezi Mm Yego Duga kwijambo Celeste Urumva nagomba ndoge kuri iyo nkuru mutushikirize y'ubucupa bwo bashirino mu bucupa mu mwanye Mm Musanzwe kuko turabiraba burya buno uteye gusa bucupa burya bakunda gushyiramo amazi yego ajyayo amarongerano mm. rema ibyo bintu si ibintu byiza cyane kubera harimo urabona ko harimo indwara nyinshi kuko ni ibintu byinshi baturamo amayarara yego gusa tubona turema bijya bintu turabona ko hari ibintu bitakingiye rwose mm. yego turema bijya bintu ntibabikure rwose kubera biratera indwara nyinshi rwose urakoze cyane celestin ngaho mugakungwe ngira ngo ababijejwe baza bumva ko bateye bazoheza babifate nkama sawa sawa ijoro ryiza celeste ngaho mu yego namwe murakoze yego intara ubwoko amadini twamejwe inama n'ingingo abenzi wari mu yamaze kunyereka kundi munyanya yamaze kugera ku murongo alo alo ndabaye mwiriwe munyanya wa radiyo isanganiro muri bande mutwakiye muri hehe nitwa Luciano ndi nyabutetsi igitega Luciano munyabutetsi igitega duga ku ijambo Luciano Ego nagomba Mm Gusobanuze burasirizo doye zijyanyengera za ikiratanga ubuhunya abanyagihugu ntibazikunda cyane kandi itinaryoshye vema kumbura ibyo ibijyanye n'uburyohe ibijyanye n'uburyohe by'urukanwa ntabyo twavuze ngaho kuri radiyo isangano ko ibyo n'ibyo mu kigano cyo ku munsi wa mbere mu kiganiro aho iwanyu ah, havuga amakwe murakoze undi munyanya ku murongo alo alo ndabaye mwiriwe munyanya radiyo isangano muri bande mu twakwe muri hehe ndabaye mwiriwe jewe mba ku muragarazi ahantu muri buga muri mm. kayogoro muri kayogoro witwa ngo munyanya wa radiyo isanganiro nitwa natori natori duga ku ijambo ego ndagomba nshime nshime umukuru w'inama nshingamateka kuko yayanze na musenyeri hariya muntu uderena imugera yego kuko kwera ibyo bavuze bati batagira aho bahengamira iryo jambo ni ryiza kuko hari aho bahora bashyikiriza ibintu tukumva turagize ubwoba ariko aba basenyeri nabo na bepisikopi bashikiriza icyo baba babonye bamaze kwihweza mu mugo w'abepisikopi Eh. yego kandi n'abarezi b'imitima ngira ngo ntimwoza muracibwa ivutu n'ibyo bashikirije yego murakoze cyane mu mwanya wa radiyo isanganiro na tori ngaho mu kayogoro yego mwe murakoze namwe joro ryiza radiyo isanganiro undi munyanya ku murongo alo mm, ndabahaye mwiriwe munyanya wa radiyo isanganiro mu bibande mutwakuye muri hehe bwa murakomeye turashima imana namwe muraho aho muragumye uraho ni Gabriel Musigati Gabriel Musigati mwiriwe amahoro ngahe Musigati amahoro n'ukuri ntagakoma duga ku ijambo Gabriel ugicushikije ku makuru twashikije no kuri radio isangano minondo turiko turarangiza Icyo nagomba gushikiriza nkuru yafashe ko Yego Ndetse kuri radio isanganiro Mm Eh ujya mu kumugambwe bicona Mm N'useruka umugambwe wa Debunyakuru Yego Bavuze ikintu kijanye n'amasesi egome abo abashobora kuyajamo ni ukuri kijya kintu je yego ni uko imigambo izinga amategeko ikomeye muri komine mm. imigambo yabuvara ibigizi mm. abo bantu bafite uburenganzira bwo kuja muri sesu cyangwa muri sesu yego ukuri icyo kintu cyatunezere cyane twumva umenga sengiye gikorera ko mm. ajya abahura batandatu muri sesi yego ntacyo naho wacu niko atajeho kuboneka icyumviro cyumvikanye mu myonyo radiyo isanganiro mubwira ijoro ngahe musigati imusigati murotimana namwe akazi keza kuri radiyo isanganiro murakoze undi munyanyi ku murongo alo alo bahembwe munyanyi wa radiyo isanganiro mwiriwe cyane muri bande mutwakuye muri hehe Ernest Ndigitega Ernest Gitega neza na neza ni hega Ernest muri komine Matebuko Ernest Gitega muri komine Matebuko duga ku ijambo Ernest nje nagomba kuvuga mm. urugwaruka rwakoze ikibazo cya leta rugasabira impunzi ruhejeje yego oh, mu gihugu kirimo ababyeyi babaye n'abahetsi ibintu birateye isoni cyane rwose kubona amaze nk'amashuri cumi n'atatu agaca afata akitabura kugira ko impunzi zirimo abahetsi ibibazo iyo ngendo si nziza ni ingendo yo kugaya iyo ni ingendo yo kugaya cyane cyane niwe wumva nk'umuntu afite nk'imyaka nka cumi n'umunani ahejeje amashuri agaca yitabagurira kw'impuzi hmm. n'iki gihe uwo mushinga amabanga yo kurongora igihugu yo tumarira iki nta kintu yobasha kuko birerekana ko atazi iyo ariko araja n'iyo yapfuye ako gahuhe kawe karumvikanye Ernest nk'umubyeyi ngira ngo nabo n'abandi bari inyuma bazoheza bikubita agashi ibyabaye ntibisubire baje barabe kuko iyo biragayitse cyane rwose baze basubire Ernest imakebo ku munara ya tugukengurukire murakoze mbwira ijoro ryiza undi munyanyi ku murongo alo alo ndagize mwiriwe risha ndabahaye mwiriwe nitwa Charles Makoto namwe mwitwa bande mutwakuye muri he Yego sore gatonya Yego Eh ne Emmanuel Karusi komine Buhiga Emmanuel Karusi komine Buhiga ego nduga ku ijambo Emmanuel ugira icyo ushikirije ku makuru twashikije no kuri radio isanganiro muri no tutiko turarangiza eh nagombe mere ku makuru yashijwe eh, n'umugambwe Seni Dede mm eh jena nibaje ikibazo kimwe eh, mm. nibaje ikibazo kimwe kivuga kiti none bifuza ko bogenda mu bintu byoroshe ko riki bava ko bigumye batobijamwo aho umugambwe Seni Dede batanze akarorero nkuko hamwe ho bihohoterwa ku banywanyi babo ko ataco byo eh, babikimaze kwandanya amatora ihohoterwa rero ntiribe yego habamwe n'inguvu z'iwabo hakaba kamwe n'inguvu kandi z'abandi bindi migambwe itandukanye mhm. kuko irifo ko baha impanuro eh, abanywanyi babo hama bakamenya ingene nabo bigenza kuko yumva nko kucumenga ko batanga itegeko ibyo rero si byiza mhm. icyiza ni uko byoroshye bitora nabo bahuteza kunywa babigiyemo gusumba ntiboje mu byoroshye gusumba biba ko bikwegerako muti rero akagumye baguma ko ni bagume mu matora ariko iyo babona hari intambamizi zituma ayo matora kumbure atabaha icyizere ubwo si mm. uburenganzira bwabo nabo no kuvuga ati turakinjuye nta kibazo n'iby'iwabo murakoze cyane ikindi nacyo mm. nagomba shime nyakubahwa eh, mukuru n'amashinga amateka pascal nyabenda mm-hmm. imana muduhaye umuti uzigamiye cyane rwose kuko urumva ko arabira eh, ihumure ry'abe n'igihugu cy'uburundi mm. Emmanuel ikarusi ntibikunze ko tubana tuyago ni munyayi kumurongaro tumuvugana na haruna mu gacokwe haruna mu gacokwe mu ni hega haruna neza na neza nk'umuntu atahazi muri gisuru ko professor higi mm haruna duga ku ijambo ngaho mu gacokwe ndagomba mbaze kuri aya manota bafatiye kuri abanyeshuri mm. yabaye angahe bafatiye ku manota angana ibice ku mirongo indwi ku majana abiri ku mashu hano ikarabaza ati bafatiye ko ni mirongo indwi ku majana abiri ariko ku bazoja mu mashuri y'indaro bakaba bafatiye ku manota ijana ku majana abiri ikibazo ciwe cirumvikanye ni nayo nyishu umushikiranganje ahejeje gutanga mu kanya undi munyanyi ku murongo alo muri bande munyanyi wa radio isangane umutwa muri he Yes, Janse, muri Sora Chawutumbra, muri Fijanse mu gisagara ca komine mukaza gicu ku makuru twashikije no kuri radio isanganiro muri none turiko turarangiza. Murakoze cyane. Ko kuki sherekeye isuku mu gisagara? Yego. Ukuri igisagara kirakeneye kandi kibifute. Mm. Uravye kwa ya mafuta bagenda bitari imitwe. Yego. Mu mategeko barikoresha rimwe bacwarita. Mm. Mugabo ugiye kuraba rusange n'ibi binyobwa badandaza yego birashobora gukora ukwezi kurenga mm. yego kabisa aho ibyo turabyibonera dukorera ngaha mu gisagara hagati turabibona by'ukuri mm. kandi na meri turayisaba ko yoshyira amatubere ahantu hatandukanye hashoboka ati bashyireho ahantu abantu boza baratamwe n'ubwo bucupa mu bibanza bitandukanye na cyane cyane kandi bongere bahimiriza abenegihugu bamenyesha ko amasoko ari mabi baguma bayakoresha arabatera indwara yego cy'ukuri ibyo bintu byadufasha cyane nenga ntibiba ariko barabyizimirwa abenegihugu fijanse mm, icyumviro cyawe cyamaze kumvikana abo muri ngo babyumvise icyo kibazo bagiye kugikorera ko ugira ijoro ryiza ngaha mu gisagara cya bujumbura muri komine mukaza murakoze mhm. radiyo isangane wundi munyanyi ku murongo alo wishakire ni emanuel agarutse emanuel yego ikarusi buhiga mm. niko nshimanya kwa kwa pascal nyabende mukuru n'amashinga amateka mm. ibyo avuga n'ibyo asaba n'ibintu by'umunezero n'ihumure eh, n'iteka mu gihugu cy'uburundi n'uburundi mm-hmm. kuko biraboneka yuko kenshi vurema iyo habaye amatora usanga vurema ariko aravuga amajambo ataduhumuriza mm. rero nk'indongozi yacu vurema kuba iriko birabira hafi n'ukuri turamushimiye cyane rwose imana imuzigame cyane nishimiye ko ndavuga murakoze cyane urakoze icyumviro cyawe cyumvikanye ubwira ijoro ngaho muri mu ntara ya karusi yego halo ikintu nashaka kiri banyitwaho eee eh, bakwita ngo iki gamutware banyitwa bandiremba ko joweli bandiremba ko joweli joweli utwakuye he ndi muri komini buhinyuza hmm. mu ntara ya muyinga buhinyuza mu ntara ya muyinga joweli duga ku gira icyo ushikije ku makuru hano kuri radiyo isanganiro ejya eh, makuru nagomba shikiritse hmm. none ayo manota abantu nka umushikiranganji yafatiye ko yego na na angana gute ni amanota mirongo indwi ku majana abiri ni kuvuga mirongo itatu n'atanu ku ijana ku banyeshuri bazoja mu mashuri atagira uburaro nayo amanota mirongo itanu ku ijana canke ijana ku majana abiri ku banyeshuri bazoja mu mashuri afise iburaro Haa, chari icho nicho narisi suna shikiriza. Nuko ugira ijoro ryiza jowe. Sawa sawa namwe mugire ijoro ryiza ku isanganiro. Urakoze. Radio isanganiro undi munyanyi ku murongo alo. Alo. Ndagwaye mwiriwe munyanyi wa radio isanganiro. Mwiriwe ne. Muri bande mutwakuye mutwakuye muri hehe? Nikodemu. Nikodemu hagarara hameze neza kugira dushoboye kumvikana. nikodemu ntabwo ndakubwira ati uhagarare kumbure mu buryo bwiza kugira ngo dushobore kumvikana alo duga ku ijambo nikodemu gihe ushikije ku makuru twabashikije hano kuri radiyo y'isanganiro nikodemu tumusabe ahagarara ahantu hafata neza kugira ngo dushore kuyaga twumvikana naho muri studio za radiyo isanganiro tugeze ku gihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itanu twimbataza amahoro namwe baduserukira mukundi igihugu niteye amahoro imigambwe amoko gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije twirinde gusubira mu ngwano simbata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano muririmbyi ati simbata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano umunyanyi ku murongo alo Halo. Ndagwaye mwiri mu radio isanganiro. Je nishare makoto muyaga wowe urinde utwakuri he? Nitwa niyo nkuru Deo. Niyo nkuru Deo duga kwijambo eh, utwakuri he ga niyo nkuru. Nabakuye naha mu ruziba. Hmm, Deo duga kwijambo utubwire ugice ushikije kuba kutwashikije. Ego nagomba kugaruka ku makuru y'indero na cyane cyane yavuzwe n'umushinganganzi w'indero. Mm. Kubihano bizofatirwa bajya abana babivuga ko bitabaguriye kw'impunzi. Mm. ese nibaza yuko umenya bo ko baba babishyize mu ntumbero y'uko umenya bohanwa nka kurya sinzi ukuntu baba kumbure ibicanye n'ibihano bizofatirwa urwaruka rwitaburiye ko ibyambarwa ruhejeje gukora ikibazo cya leta ntibiratomoka nka neza ariko icyo twabamenyesha ni uko bamwe n'abandi bagiye batera ibyatsi imwe n'iyo ngendo ubundi munyayi ku murongo alo nawe mu buhinga bw'ibyuma banyeretse yuko agatelefone katamukundiye Mwanda rero mwakura akanya ni kakanya kikiganiro gicu shikirije radio isanganiro yabategekanirije aho mugico mushikirije ku makuru twashikirije hano kuri radio isanganiro mwiyinga tuba tuko twasozera umunyanya ku murongo alo na ntibanyeretse yuko agatelefone katamukundiye nuko rero ibyo gubipa byo byo ntibirimwo shiramwo amayinite maze uhagaye neza uhamagare ku mirongo yose iruguruye haba mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu ubundi yageze ku murongo niko arubera mbwe mu buhinga bw'ibyuma ro ndagwaye mwiriwe munywanyi wa radiyo isanganiro mu rwanda mutwakwe muri hehe amahoro cyane ni bizimana joseph mu munyabikeri karusi joseph munyabikeri karusi mwiriwe amahoro yego n'amahoro ino turashima by'amakuru nagomba gushyikiriza ko sabwe sabwe najyanye n'abihereye imana yo kubatoza inzego za politiki hmm. ni ukuri uri muntu wihereye imana ibya politiki ushaka ukabyiga inyuma ugakorera imana ego yego ariko musenyeri mukuru biranyere mu by'imana iza politiki ukabiheba yego mariko musenyeri mukuru ah, arongoye inama nkuru y'abepiskopi johashe ntahondereye yamenyesheje bobo nk'abakozi b'imana yuko bashikiriza ukuri ariko uko ukuri rimwe na rimwe kukageraho ah, abantu bamwe umukozi w'imana ntajya mu bya politiki ah, yaramenyesheje yuko batajya mu bya politiki ariko mu byo bakora harimo gushikiriza ukuri uko kuri nako ngo rimwe na rimwe kukababaza munyanya wa radiyo isanganiro yavuye ku murongo undi munyanya ku murongo alo nawe n'agatelefone nikamukundiye ko tuyaga undi munyanya ku murongo alo nawe n'agatelefone ntikari karabitunganya neza ariko mubandaye mwakura imirongo yose alo munyanya wa radiyo isanganiro muri bande mutwakuye muri hehe alo alo alo agatelefone gasa n'akariko karagorana gato ariko mubanaye mwakura mirongo yose yigure ku mwanya umunyonyi ku murongo alo ndagwaye mwiriwe munyonyi radiyo isanganiro amahoro muri bande mutwakuye muri hehe ni adarubere mu rugombo adarubere mu rugombo mwiriwe amahoro ga adarubere yego n'amahoro kazi yego adarubere gicikije ku makuru twashikije hano kuri radiyo isanganiro yego ijya mu kuri w'inama nshingamateka mm rero gusaba bariya eh, babungere ba gatolika kuko mm. ushinzwe muri bibiri na cumi na gatanu hariho amajambo bavuze yaduhumurije ariko kumbure kandi eh, rero ukuntu mm. eh, bagiye basokora abo yari yahaye amabanga muri byose ntibyatuvuye neza murakoze cyumviro cyawe cyumvikanye ariko kandi ngira ngo gukora umurimo uyu uca nk'uriya umwe wese awukora uko yumva agororokewe ariko tukizera yuko yaba ekereziya katolika cyangwa leta babushikirije bose ko bakora basenyera ku mugozi umwe kandi ibyo bikaba ari byo abanyagihugu umurongo ni uruguriye ku bwanyu bandanya mwakura ikiganiro nacyo n'igihe cyushikirije radiyo isanganiro ikiganiro n'igicushikije umunyanya ku murongo alo amahoro amahoro ndabaye mwire munyanya radiyo isanganiro murande mutwake muri hehe kabura leoporo murusunu muri komine musongati ntara ya rutana leoporo musongati mu ntara rutana mwiriwe amahoro epo cyari cyo nagomba gushikiriza mm nuko nyakubahwa bari bo bose mu mpande zose zitandukanye mm bose baravugana ukuri hanyuma abafite ibiganiro baca ariko gare leoporo woduza kajwi woduza kajwi kugira tukumve neza abafise ibyo bavugana byo kuri radiyo yego bakabivuga n'umutima mwiza hanyuma bakirinda kuza baravuga imvugo zicanishamwo yego hanyuma kugira ngo twigire amahoro na burya twari dusanze twifitiye amahoro hmm. hanyuma ibihe by'amatora bikazoba bimeze neza atari amajambo yo gucanishamo abantu arimo araca ku iradiyo kuko hariho bamwe bariko barashikiriza inkuru c'umenga umenga ni ugushikuza mhm. bishasha bituma abamuca umenga bafite ibindi byiyumviro rero nibaza barabikorana umutima mwiza hanyuma bakaca bamenya ko byose imana ariyo ibikora bazaba bagize neza urakoze cyane umunywanyi radiyo isanganiro leopold ngaho musungati mu rutaramu bw'ijoro ryiza yego murakoze ijoro ryiza radiyo isanganiro umunywanyi ku murongo alo alo ndabaye mwiriwe munyanya wa radiyo isangane mu banze mutwakwe muri hehe eh, igenda bituma hmm. eh, ndi ku mutima w'ikirungu muri komine nyabitsinda mu ntara ya ruyigi toma nyabitsinda mu ruyigi mwiriwe amahoro yego twiriwe amahoro kandi hasanzwe amahoro yego duga ku ijambo toma ubwicishikije ku makuru twabashikije muri kuri radio isangana muri none twitwa turarangiza yego eh, meke nagomba gushikiriza ni kubiri ibi bijyanye n'abakozi b'Imana kumbure bagomba kugira icyo bavuze ku bya politiki mm mm ni ukuvuga burya iyo umukozi w'imana atambamiye mu bya politiki buriya yesu yavuze yuko abami babiri badasabika ngo ntawe usaba abami babiri burya kandi yaranavuze ijambo rito ati bya kayisari babihe kayisari by'imana babiha imana hmm. rero hamwe n'ibyo e, hamwe n'ibyo jya umenga umuntu yoguma mu byo yatoranirijwe akoya gutambuka umupaka burya umuntu aba atambutse umupaka kuko ibyo ari byo byose birafise bene byo bwana ariko kandi yezu yagumye yigisha abigishwa biwe ababwira ati muzokore ibyo ndababwiye kandi muri ibyo yababwiye ababwira ati nzobabwira ukuri ibyo yababwiye byose ni reka rero ngira ngo twizere yuko icyumviro cyawe cyumvikanye kandi bamwe n'abandi bumvise icyo wifuza we komera bwana mutamu banje kuri radiyo isanganiro ubwira ijoro ryiza twese hamwe mhm. amarira n'amahirwe bihurira great lakes, my motherland, we declare peace over you. umuririmbyi ati amahoro y'iwawe niyo mahoro yanjye kinini merewe neza nawe uheze ukamererwa neza umunyanyi ku murongo alo ndabaye mwiriwe umunyanyi radiyo isanganiro mu bandi mutwakwiye muri hehe mabona imana donasiye mutwakwiye muri hehe donasiye mu ruta ni mu ntara ya bujumbura eh, mu ntara ya rumonge nako duga ku ijambo donasiye ugire icyo udushikirije ku makuru tubashikirije hano kuri radiyo isanganiro mu nzu tuko turarangiza yego jewe ikintu nagomba nshikirije hmm. ni igicerekeye amakuru mpaduhaye yabarya abantu baguye mu gacumba yego yego je nagomba ngisho nshikirije kuko hmm. barya mhm. abantu iya bitegiri by'abantu byari birebire rero bari bibutse rero mva yuko umeze ubushya gisirwa abantu ajya kubikurikirana igihe kibazo cy'abajya abantu baguye mu gacumba yego ahubwo ubutegetsi bwo gukurikirana kugira ngo kuri kugaragara hmm. babikoze basuga imbere y'ubutungane niba ari urwanda bahanwe hmm. nibwo je nishaka ko amashikirize hamikini navyo ntabwo hmm. amashikirize nisherekeye ubu gusasa ko abadaha mu gisagara cacu yego biteye agahinda vyema urabona hari naho umuntu asaba jamaa sisi haja nkajya jana ijana navyo nagwaye muri ka kajya kaje ka kinzi mm ero ari nagusara ko batuye muri yana ahantu hari mm ngabona bajya bacuri bigondera amafaranga yego ero niyo kaze ku munwa naho ko kumva muri nyoto kacumwe ngo si neza yego ero mva ikomeye ko kwere byo bomanya na bibire yo bamwe cyumva cha chumvikanye mu na giza donasi ngahi muhuta Мгм. ubu ni isaha zibiri z'ijoro ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buratwibutsa ko duhamagariwe gucandagisha abana kuva bakivuka gushika ku mwaka n'igice radiyo isanganiro umunywanyi ku murongo alo ndabaye mwiriwe munyonyora radiyo isanganiro mu bandi mutwe kuri muri hehe eko eh, urimo renga kayo munywanyi wo muri mpinga kayo ndagusaba uhagarare neza kugira ngo twakure tuyage twumvikana eko eh, nagomba kushikiriza umunywanyi wacu wo muri mpinga kayo ntibikunze ko tuyaga twumvikana ko murasubira kwakura mu kanya niyamara guhagarara ahantu hafata neza yeah. nukumushatsi ase bikangure waruka twese dukanguke dutse imbata z'amahoro ntaduce mu yahuye abasesango yose bariho kandi ntibazobura kuzawo oh, oh, kutosha imigambi itabaho ugwaruka twese kanguka haguruka kerebuka ni ikiganiro ni gira ico ushikirije umunyanya ku murongo alo alo ndabaye mwiriwe munyonyo radio isanganiro muri bande muri hehe Idrissa umutumba mu nzenze mu cankuzo Idrissa duga kwija mu gihe cyushikije ku makuru twabashikirije Ego agatelefone hmm. ntikamukundiye ko tuyaga ariko ntihera gushira mu utwinite canke ubumwe araza sure yakure Umunyari ku murongo alo dugakwinjira mu munyanya wa radiyo isanganiro tubwire aho uherereye n'izina ryawe maze ubwicishikije ku makuru twacishikije kuri radiyo isanganiro ah, ejenti twa niba rutangire giharo mu rutana yego ikiyumviro cyanjye ndagomba nandereya ntibikunze ko tuyaga yari atwakuye ari yariya mu ntara ya rutana tubibutsa twakura ko mu manda mu karako mufise mu gutyo mugaheza bakakura kugira ngo mugice mushikije ku makuru twagiye tuhashikiriza muri tuba turiko turarangiza hano kuri radiyo isanganiro akanya rero ni kayo na telefone zose zugure ku kanya haba harimo mirongo indwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu harimo mirongo itandatu na rimwe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 yose yuguruye ku bwanyu ikiganiro ni icyo ushikirije akanya radiyo isanganiro y'abatunganirije kugira ngo mugice mushikirije ku makuru tuba twabashikirije muri ino ndwi yose tuba turi ko turarangiza umunyayi ku alo alo alo amahoro ndabahaye mwiriwe munyanya wa radiyo isanganiro muri bande mutubakuye muri hehe nitwa nduwimana serge nduwimana serge eh, ntava mu nkubara muri komine mutumba nduwimana serge mu nkubara muri komine mutumba duga ku ijambo serge nagomba gushyikiriza ku kibazo cy'umushyikiranganje w'indero hmm. yaravuze yuko mu ntara ya karusi abanyeshuri babaye aba mbere yego none mu ntara ya karusi natwe mugabo twari dukwiye ko batwibuka bakazotwubakiraho kaminuza kuko iyo uri kuraraba abanyeshuri bagiye uca usanga kaminuza natwe ziri kure natwe bakeneye kuzituzanira natwe ariko kandi ariko kandi intara ya karusi yegeranye n'umugwa mukuru wa politike w'intara ya gitegaho naho hakaba hari amashuri kaminuza menshi atandukanye urakoze munyonyi radiyo isanganiro n'icyifuzo kandi nawe icyo cyifuzo kikaba cyumvikanye ababijejwe kumbure bakaza bazobikorerako undi munyonyi ku murongo halo Allô agaterefone ni kakundi munywanyi wacu ko tuyaga kumbure ntiyasubira kwakura mu kanya ikiganiro nigira icyo ushikirije akanya y'isanganiro yabategekanije kugira ngo mu gihe icyo mushikirije ku makuru twagiye tuhashikiriza no kuri radiyo y'isanganiro igitarambere mu mahoro n'indatara ya nyote we radisanganira umunyanyi ku murongo alo mahoro neza amahoro cyane muri bande mutwakwe muri hehe nitwa Edouard Ndigama Cibitoki Edouard mu cyibitoki cya Bujumbura eh. cyane ca Cibitoki ca Rugombo ca Bujumbura Edouard duga kwijambo gicushikije ku makuru tabashikije Yego ngira mvuge kuri ibijanye n'udushashi byo guhagarara Yego mhm. umuntu akaritegereza vraiment natwe turakunda ibidukikije Yego ariko sinzi ko ubushikiranganji buba bwariyumviriye kuzana ayo mambarage tuba turakoresha ko nk'abadandaza mbona umenga neza byari bikigiki ariko mugiye kuraba nko ku isoko kwa siyoni mukaraba ku isoko ya kotebu hariho na hafi yo ngaho amashyirahamwe ahingura mwene ubwo umwanya bubora muraheza mukaronka aho mushobora gusumira kugira ngo namwe muronke icyo mutekeramo abakiriya yego amasinzi ko ndi kwandara nk'izo dukoresha byinshi usanga biza bitekeye n'ibiva hanze rero sinzi yuko byose badoshobora bihagarika Ivyo kumbure umushikiranganje yaratanze inyishu itomoye aho yavuze ko n'amashashe yo bamaze gutumwa ko hanze atazoba cinjira mu gihugu kuko vyibonekeje yuko ayo masashe yagumye yigwi agwirirana ku isoko kumbura yaza atekeye ibidandazwa yavuye hanze izindi ngingo mperekezo zizofatwa kugira ngo ayo masashe areke kubandanya yibonekeza mu bibanza bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura Yego gatosaba nuko izo societe zihingura abadushashira tubona ibishyashya tuboneka zikagwira yego urakoze cyane munyonyo radiyo isanganiro ijambo n'icyifuzo cyawe byumvikanye undi munyonyo ku murongo alo ndabahaye mwiriwe munyonyo radiyo isanganiro muri bande mutwakuye muri hehe sinzi nka yohani muri komine gisuru mu ntara ya ruyigi sinzi nka yo yohani aho mu gisuru mu ruyigi mwiriwe amahoro n'amahoro duha ku ijambo yohani ugira icyo ushikije ku makuru tuhashikije hano kuri radiyo y'isanganiro nagomba ashikirize ko ayo makuru yajyana umunyeshuri yitabaguriye ko impuzu yibaza hmm. ubutungane bwe bushoboka buryo bumufata bakwiye hmm. kubanza kumujyana kwa muganga kugira ngo umwana akwiye ku mutwe niba atari ikomeye yohani nta muntu ubutungane bwafashe ngo niko yitaburiye ko impuzu ariko abantu bariya baragiye baranegura iyo nyifato ko atari inyifato nziza ku munyeshuri na cyane cyane abaye burundi bw'ejo sawa hmm. urakoze cyane yohani ngaho mu gisura umugira ijoro ryiza mhm. ikiganiro n'igira icyo ushikijwe n'umunyanya ku murongo alo ndagwaye muri umunyanya radiyo y'isanganiro aho mu rutana muri komine bukemba n'impore amahoro ari ku iradiyo isanganiro ricumvikana neza ku mazu ngira ngo icyo cyumviro mushikirije abahinga bari byumvira mu vuba baraheza babitunganye ariko dugira icyo ushikirije ku makuru twashikirije no kuri radiyo isanganiro munyanya wacu ngira ngo kari kamuhagiye yagashikirije ariko twagira ngo yari afite n'icyo ashikirije nayo ibijyanye n'iyo nkuru nayo azoheza yishikirize ku munsi wa mbere mu kiganiro aho iwanyu havugwa amagi Ufite umenegihugu hamagariwe gukorera igihugu ukagikorera n'umutima ubishima kuko ibyo ukoze bigaruka bigafasha wewe dusasanga twibereye nko muri paradizo amahanga dutangarire hamwe twese twashyira ingufu hamwe akabuze iterambere turaribona twese hamwe twubake igihugu bera akarorera ibindi bihugu bikorwa by'iterambere kandi bivuye mu maboko yacu amavuriro yose tukubaka barundi tukagira amagara meza amashuri menshi tukubaka tukagira incabwenge nyinshi radiyo isanganiro umunyayi ku alo alo halo halo umunyanya wacu biraboneka yuko ubumwe butifashe neza ariko mu batwakura muhagarare neza mu ngere mushemwe ubumwe kutwakura sukubipa muraheza mu telefone nayo imirongo yose yuguruye ku bwanyu ikiganiro nacyo ni aho iwanyu nigira icyo ushikirije ku makuru tuba twabashikirije kuri radiyo y'isanganiro kuva mu ntango y'indwi gushyika kuri uno munsi wa gatanu amahanga dutangarire hamwe twese twashyira ingufu hamwe isangane mu myanya ku murongo alo alo umunyanyi yaraje ku murongo agatelefone kamukundiye ariko mu buhinga bw'ibyuma ndabona albert atacatagira kugira ngo ashobore kubakira naho imirongo yose yugure ku bwanyu ikiganiro ni gira icyo ku makuru tuba hano kuri radiyo isanganiro kuva mu ntango y'indwi gushika kuri uno munsi umunyanyi ku murongo alo ndabaye mwiriwe munyanyi wa radiyo isanganiro ni impore cyane muri bande mutwakwiye muri hehe deni utwakwiye hehe deni rusaka mu mwaro gira ku makuru twabashikirije hano kuri radiyo isanganiro eh, kugira iyo nyifato y'abanyeshuri iyo nyifato y'abanyeshuri bari bagiye gukora hmm. icyo kibazo kugira ngo ahitse icyo mbona yoba inteko hmm. ama kandi urumva nawe uwo bari babikoze bakabitora hmm. deni ngaho mu Mwaro yakashikiriza agaya ingendo n'abandi bagaye aho hari abanyeshuri bahejeje gukora ikibazo cya leta bahitana amakaye barita baritabagurira ko iyo akaba ingendo yo gutera ibyatsi ko yatewe ibyatsi n'ababyeyi n'abarezi ati ababyeyi rero akabakwitira akagore kugira ngo barabe indero y'abana ubuhinga bw'ibyuma banyeretse yuko hari umunyanyi ku murongo alo alo sabwe Nsabimana Claude Nsabimana utwakwiriye Claude Claude duga kwija mu gice ushikije ku makuru twashikije kuri radio isanganiro Ese ya mashatiro raporo amabako Amasashe Ati hariho ubuhinga bwo gukora ayo masashe agashobora kuba ibisakazo ariko claude turiko turumvikana neza hagarara neza kugira dushobore kumvikana muri paradizo amahanga dutangarire hamwe twese twashyira ingufu hamwe nakabuze iterambere turaribona twese hamwe twubake igihugu twese hamwe twubake igihugu bera akarorero ibindi bihugu bera akarorero ibindi bihugu kora ibikorwa by'iterambere radiyo isanganiro umunyanyi ku murongo ndabaye mwiri mu nyonyo radio isanganiro mu bande mutwakwe muri hehe amahoro mahoro cyane mm mu bande mutwakwe muri hehe nitwa Gervais Gervais yego ndi muri komune y'Hororo mm ku isoko yo mu nkoho uruhororo ku isoko yo mu nkoho aho ni muri komine ruhororo mu ntara ya Ngozi yego duga ku ijambo gicu ushikije ku makuru twashikije ijambo numvise mm ubwo bushashi mm. bagomba gukura mm-hmm. none kome kuma magateke menshi bukiriho yego ntiwumva ikiringo ntarengwa cyo kuvuga ati buba bwavuye mu mabutike icyo barikiye umushyikiranganje yashikirije ko ubu ariko egome abari b'abofisi benshi bamwe bakeye babuduza cyane hmm. kubera bavuga ngo ntahandi tuzokora ubundi hmm. aho zerekeye ngo nyezina cyo ko buba bwavuye mu gihugu hmm. e, ikindi kandi ko ikindi kandi nk'aha kuri ngo santere egome ko ubwo bundi bwa kijyambere bwoba bwaraje bwo nyene bushashe numva bubora hmm. ngoze sinzi ko bwoba burahashika murakoze murakoze cyane munyonyi wa radiyo isanganiro kumbura abajejwe gushikana mwe n'ubwo bushashe mu bibanza bitandukanye no mu gihugu hagati bazoza abace bakorera kuri ayo makuru baraye ko bwoboneka ahari hose ariko icyo twababwira cyo ni ku ubushikiranganje bwahagaritse amasashe yinjira ava hanze ariko ukavuga ko ayahari yaranguwe ku giciro kizwi abandanya agurishwa ku giciro cyari gisanzwe umunyoni ku murongo alo alo ndabaye mwiriwe umunyoni radio isanganyiro muri bande mutwakwe muri he nshatse kwivuga izina ariko icyo mushikiriza nicyumviro cyubaka mwakwivuga izina kubera iki yego n'icyumviro cyubaka cyane cyane ni kubwo bushashi nyene yego me none ugiye gushikiriza inkuru ku masashe wanga kuvuga izina kubera iki eh, nta kundi mm, ubwo bushashe babuzimba ko badandaza bari babufise mm. ahubwo abo abo bakora ubwo bubora mhm. ni bamunyarukane mu misozi hatore cyumviro cyawe cyumvikanye ariko ntitwumva n'igituma wanga kwivuga izina kandi ibyo uvuga ari ibintu byumvikana ari igisabo ku makuru tuba twashyikirijwe kuri radiyo y'isanganiro twese turonde icyo imbere rero dusangira tugeze ku gihe cy'isaha ibiri iminota cumi n'umunani ikiganiro cyacu kiba gisigaje iminota hafi icumi kugira ngo kirangire umunyanya ku murongo alo ndagwaye mwere umunyanya radiyo isanganiro urinde tuwakuri he muri bande mutokiye muri he muri muri komine mwakiro ku mutumba wa kibyigwa mwakiro kigigwa mwitwa bande ya muyinga yego mwitwa bande nitwa zina kandi nitwa na urura efuremu efuremu duga ku ijambo efuremu gice ushikije ku makuto wacu kijyana kuri radiyo isanganiro yewe nanjye icyiza ntubona kuri ya mashashe hmm. ikwiye kuhava burundu kubera n'ubundi nta ntabire yabyo aho biguye n'ibibora hmm. abadandaza nabo bikika mu cyiza leta yabafata ingingo bakagurisha ku giciro kizwi hmm. bagakoresha ayariho ntibazosubire kwinjiza ayandi urakoze cyane efuremu icyumviro cya kiratumuye kandi cyumvikanye sawa sawa ijoro ryiza rya twese efuremu eh. ubu ni ku murongo alo alo alo turondera icyo ruteza imbere tugusana ibikorwa twigira imana harundi muze tugubage nimuze nimuze dore icyo guteza imbere nimuze nimuze dufatane mu nda ni nimuze nimuze urundi bwa nyaburunga nimuze nimuze harazwe n'abasogokuru nimuze nimuze baroni twese turondere icyo teza imbere radiyo isanganiro igihe cy'isaza ibiri n'iminota mirongo ibiri umunani ku murongo wa ro alo alo mu buhinga bw'ibyo banyeretse wacu adashoboye gufata neza umurongo ariko banamuhamagara imirongo yose yuguriye ku bwanyu mirongo irindwi na gatandatu gusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe gusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu mirongo irindwi na gatanu amajyana icyenda mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu n'indwi mirongo irindwi n'indwi amajyana itatu na mirongo itanu n'indwi amajyana irindwi na mirongo icyenda na kabiri mushobora kuduha amagambo icyenda ku mirongo ya telefone zo mu nzu ariyo mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri umunyanyi ku murongo alo eh, uko abo bantu nitwarema na robert muri komini nyabikere robert munyabikere duga ku ijambo yego ubwo abanyeshuri ntibahanwe rwose ibyo bajya ntibibaho rwose kuko hmm. eh, iyo ngingo iyo ngingo bafashe ntibereye mu bana yego eh, ibyo muteye ibyatsi n'abategetsi batandukanye barabiteye ibyatsi ngira ngo ngo kezo kandi biheshe icubahiro igihugu mu rwaruka Burundi bwejo yego urakoze cyane Robert Gijo giza ngaho munyabikere mu ntara ya Karusi baba murakoze mhm eh Gijo giza byatwese undi munyanyi ku murongo allo allo allo ndabaye mwiriwe munyanyi wa radio isanganiro murande mutwa kuri muri hehe munywanyi wa radiyo isanganiro agatefonika mukundiye ko tubona tuyaga akanya kariwe ikiganiro ah, ah, gira icyo ushikirije gasigaje iminota itandatu myanya ku murongo alo alo ni deo deo deo twakuye uri hega deo mukabezi deo mukabezi gira icyo ushikirije ku makuru twashikirije hano kuri radiyo isanganiro sabwe duzijwe ideyo kugira dushobore kumvikana ko tudashoboye kumvikana ngaha muri sitidiyo n'abateze amatwi radiyo isanganiro ntashobora kukumva duzijwe kugira ngo tuyage twumvikana ko tudashoboye kukumva muri studio za radiyo isanganiro n'abatwumva ntibashobora kukumva neza mu ntara nyonyo radiyo isanganiro ntituri turumvikana tutumvikanye muri studio ntibishobora gukunda ko n'abateze amatwi ibiganiro bya radiyo isanganiro bakumviriza kumva utubiri uhagarare hameze neza deni usubire utwakure turondere agatelefone gakundi munywanyi wacu ko dushobora kuyaga bahagarara neza maze musubire mwakure ikiganiro gira icyo ushikirije gisigaje iminota yaba iri hagati y'itanu n'itandatu akanya na kanya inshuti namwe bakunze barajya isanganiro turashobora kwakira batatu canke bane igihe agatelefone kaba kabakundiye kakadukundira Albert wanyeretse hariya mu buhinga bw'ivyuma ko munyanja yageze ku murongo alo alo ndaguhaye mwiri munyanya wa radio isanganiro mwiriwe muri bande mutwakwe muri he ndi muri komine nyabikere umutumba mazita nitwa shemezimana rishari shemezimana rishari shemezimana duha kwija mu gice ushikije ku makuru twashikije hano kuri radiyo y'isanganiro none ko wumva mu ntara ya karuzi twabaye babaye aba mbere abanyeshure mm. nibarabe none baduhe kaminuza none natwe muri ntara y'iwacu ya karuzi mwarabaye aba mbere n'ibyo rishara ariko hariho n'abandi bari barabaye aba mbere karusi nawe yegereye intara ya gitega umugwa mukuru wa politike hakaba hariho n'amakaminuza menshi kumbe n'ababijejwe icyo cyifuzo cyanyu ntibagifata minenegwe bazoheza babikorereko ni wapi napotokea, viwanja vingine nitawatembelea, ila kiwanja changu lazima nitarejea. najifil najiona bonge la mjanja, hata hapa inalipa, so mpaka kiwanja ni asari kwa maziwa. Mito mefurika na bonge la ziwa, ki, kiwanja gani umenelewa? Kiwanja Halo, halo, wacu nashoboye kuguma ku nuko rero ikiganiro ni gira icyo ushikirije akanyaradiyo isangani baramutse kugira ngo mugire icyo mushikirije ku makuru tuba twarabashikirije muri indwi yose tuba turiko turasozera rero ni gwanyu turashobora kwakira abanyonyi babiri canke batatu bane baba benshi igihe twokoresha umwanya mu bubangutsi wowe rero tunganya agatelefone kawe maze wakure Burundi kiwanja changu najivunia enchi yangu kiwanja changu na peperusha bendera yangu Burundi na sisi ndo watu njo tuijenge nchi yetu Burundi bwachu na sisi ndo watu, njo tuijenge nchi yetu wote kitu kimoja, na iki kiwanja chetu hapa hapa tunamaliza kila kitu. Aya, wasomi wasome. Alo, alo, alo, neza, muri bande mutoke muri hehe? Kwa maisha maisha, utwakwiri hehe? Bujumbura. Ibujumbura neza, nahe neza hega maisha nafatizwe biramata duga ku ijambo bwinshi ushikije ku makuru wacu kuri radiyo isanganiro yego naherekejwe ibiciro numva byo kubaka ibikoresho byo kubaka yego numva byaduze cyane umva yavuye ku mirongo ibiri na bitanu n'amajana atanu ikagenda kuri bibiri mirongo itatu na kimwe itatu nayo urumva ibiciro bya cyarayangaye mubaze muri ruseko icyabaye yego n'amafaranga turumva aza sinzi amadovize ko ari ikirenga arumva ibiciro mu kabiri hejuru cyane urakoze mayisha icyumviro cyawe cyumvikana ibiciro biduka ku bintu bitandukanye n'itomati mbona zaraduze amamugire nziza murorane murakoze cyane tubakengurukire mayisha niwe munywanyi wa nyuma twakiye muri kino kiganiro tubakengurukire mwebwe mwese mwakuye mu ntara zitandukanye nkengurukire na Albert Nduwayo yatumye amajo bashikira iwanyu ushaye makoto nje twaduteramanye muri rino joro na Gahwane makuru yaciye kuri radiyo isanganiro mu kiganiro igice ushikirije isanganiro iha akaryo wese akurikira amakuru yashikirijwe buri ndwi kugira atange